o'n uchinchi oyto'ldining kuntug'di ali xizmatiga kelganligi aytiladi oyto'ldi otliq bir zaki odam bor idi. elik dankını anlap tayyorliq ko'di O yaş, yumshoq fe'l bir yigit idi. aql idrokliq bilimlik ham fikirlik idi. Onun yüzü şünçilik shunchalik idi ki, qarasa ko'zni çakattı. so'zlari yumshoq edi tilidan haqiqat tomatdi u barlık fazilatlarni to'liq o'ginib bu fazilatlarni egallab yuratdi u o'ziga qarab şundak dedi ''Men manmu bugun tumanlagan fazilatim bilan alning oldida turaman yana nimishqa bu yerda kağı yuraman Eliginin yeni boray va uningga xizmat qilay bu fazilatlarim alikka foyda yetkazsin u menga g'amxo'rlik qilsin mushaqqatlarim tugasin u idroklik bilimlik muloyim bay ekan va fazilat egalarini xolaydi ekan aql idrok qadrini aqlliqlar biladi olimlar bilim sassa, uni bilimliklar oladi bir shoir buningga o'qishitib va taqlid qilib til va lavzi bilan bu so'zni aytdi bilimning qimmatini bilimlik biladi aql idrokning qadri bilimdan keladi tal va nodon bilimning qadrini nadim bilsin qayerda bilim tepilsa bilimlik berib oladi oy to'ldi ot kiyim qoral tayyorladi va xizmat qilishga yo'l olay dedi u o'ziga lozimliq narsalarni tayyorlab bo'ldi bu tana olim ali tarafki yo'l oldi yana u o'ziga aytdiki men bu yerdan qo'zg'ilib ali xizmatiga yuzlanib ketyotaman yot yerda mol lozim bo'ladi qo'l qisqilik qilsa yuzim sarg'iyidi g'eriblik degan noayti qattiq narsa nini arlaning g'eriblikdan beshi qayg'on o'zim ishlatay desam shubhisizki nurg'un oltin kumush kerak bo'ladi amdi bilimi dengizdek kishining nima deganligini angla nazar solsang u mamnun kishi so'zini o'xshitib aytgan kimiki xon xizmatiga kiray desa kesib aytayki uningga ikki narsa kerak biri og'riq silohsiz sog'lom hayot u nuqsonsiz xizmat ko'rsatib yuzini yo'riq qilsin yana biri ey zerak sap oltin kerak uni ishlatib o'ziga tegishlik ishlarni bejirsin shuningdan keyinla sening xizmating yaraydi buni bilsang sanga ishk taqalmaydi oy to'ldi hojitim tushganda kerak bo'la deb sap oltin kumush va mol dunyo ilib oldi u uydan qo'zg'ilib chiqdi u yoqqa qarab mongdi bir muddat yurdi ham bir muddat to'xtab dam oldi oxiri alik turadigan o'rniga yetdi jon dili intilgan orzu tilikiga erishdi shaharga kirib qo'nalg'i izladi qo'nalg'i topolmay dunyo uningga tor ko'rindi g'amga potdi oxiri bir g'erib xoniga berib tushdi kechsi shu yerga yetib chidom bilan tunni o'tkazdi idrohliq kishining nima deganligini angla buni bilimdin elib va bilib turib sanga so'zladi tonish bilishi bo'lmagan kishi yot kishilar ichiga kirib qolsa intayin qiyin bo'ladi yangi kelgan kishining tonishi bo'lmasa davomliq muhtojlik ichida tursa bak ig'ir bo'ladi tonish bilishi yo'q kishilar qorig'uga o'xshaydi qorig'u yo'ldan adashsa uni so'kmaslik kerak agar kishi kep boqmagan alga kelsa er kishimu kelindek totinchoq bo'lib tili tutiladi yot yadin kelganlarga yor yo'lak bo'l yemak ichmak ba musofirlarni qadrla ey dono olim yotlarni qadrlasa er yuzi yo'riq bo'ladi musofirlarga yaxshi qarasa shuhrati tarqaladi kishiga har qandoq yerda tonish bilish kerak har qandoq ishlar tonishlar orqali qilinadi oy to'ldi bir qancha vaqt shu tariqada yurdi g'iriblik azobi uning chiroyini sarg'aytdi keyin u kishilar bilan tonishdi makon tutdi va kulib yuzi nurlandi yana u әл ағыны тұтып, ұла білін еқынлашды. Чоңы ғымы, кичкігімі очық чырай ашты. Ай толды, өзіге бір әмра тапты. Атақлық бір кіші білін достлышып, мәсләтләшті. Ай толды, яқшы бір адамны дост тұтты. Оның ісмі көсәміш болып, яқшы ішла қылатты. Ай толды, оныңғы көңлідікі сөзләні ашты. orzusi nimaligi va o'zining kim ekanligini aytdi o'z yeridan nemishqa bu yoqqa kelganligini va o'zining bilganlarini so'zlab berdi aliki yaqin bir xos hojib bor edi u nayt mard kishi bo'lib alik bilan sirdosh edi ko'samish bir kuni uning yeniga bordi so'zga yo'l tepib hamma gapni uningga aytdi hojib so'zni taxtiga yetkazib oy to'ldining maqsadi nima ekanligini to'liq so'radi ko'samish hamma gapni oy to'ldining kim ekanligini va orzusining nima ekanligini so'zlab berdi hojibning ko'samishga bergan javobi hojib aytdi avval mening qishimga kelsin men uni ko'ray umu meni ko'rsin keyin bu so'zni alikka yetkazay uning qachon kelib qaysi kuni ko'rishishini so'ray ko'samishning oy to'ldig'i aytgan so'zi ko'samish turib u yerdan chiqdi va yana oy to'ldi qishig'i kelib dedi ey oy to'ldi kuning tug'di endi berib hojib bilan tanishqin nima orzu tilaking bo'lsa uningdan so'ra u seni ko'rsin bilsin so'zlaringni anglasin nima tilaking bo'lsa o'z tiling bilan so'zla uningga sening barliq so'zlaringni aytdim mandan ko'ra yaxshiroqi o'zing ochiq aytqin rost so'zlik to'g'ri fikrlik odam noit yaxshi aytgan to'liq sapsasang bu so'z intayin to'g'ri kishi boshqa birining so'zini so'zlabli qo'ydi xolos o'z ishingga boshqalardan ko'ra o'zing jon ko'ydirsan o'zingga qancha yaqin yaxshi kishi bo'lmasin o'ylangin u o'zingdinmi sodiq bo'lolamdi o'zingga sadık kishi izdasang o'zingdan sodiqroq kishi yo'q so'z tamom oy to'ldi o'rnidan turib to'nini kaydi chiqib ko'samish bilan u yoqqa bordi İşki yetib attın tushdi piyade ichkari kirdi hojibning xizmatchisi kelib karşı aldı. ko'samish kirib hojib bilan uchrashdi yenib chiqib oy to'ldini chaqirib hojib qishig'i ep kirdi hojib yaxshi qorishilib to'rdin o'rin berdi yaxshi va illiq so'zlarni qildi hojibning oyi to'ldig'i suoli hojib so'radi kayping qandoq kelib naga tushding turgan o'rning qandoqroq tonish bilishing yor do'st birodaring bormi qaraydigan kishing yemak ichmakingchu yana u so'radi tiliking nima nima ish qilmoqchisan nimalar kerak oy to'ldining hojibqi javobi oy to'ldi aytdi ey davlatlik hojib men bu kuntug'di alining nomini angladim yiroqdan uning donqini angladim bilimidin aql idrikidin obdan so'zlardan xabar topdim uning xizmatini qilishni orzu qildim uning ishkiga xizmat qilg'ili keldim tilikim alikka xizmat qilmoq hojib munosib ko'rsa bu so'zimni iltimos qilib boqsa hojib oy to'ldini ko'rib yoqtirib qoldi uningga ko'plab madhiya aytdi uning o'sni chiroyi mijaz xulqi taqturqi uz so'zlarining hammasini yoqtirib qoldi uni chin dilidan so'yib ma'qul topdi bu kishi ali xizmatiga yaraydi ekan dedi so'yguga sazovar bo'lgan kishining nima deganligini angla kishi so'yguga sazovar bo'lsa nuqsoni fazilat hisoblanadi kimni so'ysang uning ayibi fazilat tuyuladi kimni so'ymasang uning fazilati qusur bo'lib ko'rinadi buningga shohid tariqasida tovandiki so'z esimga keldi ey aziz odam buni sen o'qig'in diling kimni so'ysa uning nuqsoni fazilatga aylanadi barliq ta'tur ishlari o'ng kam yeri to'liq ko'rinadi diling kimni so'ysa uning hamma narsasi so'yimlik bo'ladi u ko'rar ko'zingga ursumi ko'rinmaydi hojibning oy to'ldig'i javobi hojib oy to'ldig'i javob berdi va dedi oldirama meni kutib tur man avval aliga so'zingni yetkazay tilikingning nimaligini o'zingning kimligingni aytay seni bilsin ondin yuz ko'rishsin seni kamsitmasin qadringni qilsin kerak narsang bo'lsa men qarshib turaman hamma ishlaringni xushalliq bilan otqurib beraman hojib noayti yaxshi so'zlarni qildi ishingni bejirib beraman deb qattiq bel bog'ladi yaxshi odam degan mushundoq bo'ladi yaxshi kishi xalqning yukini ko'taradi xalqni boshlagan va barliq ishlarning tegi taxtiga yetib ishlaydigan arning nima deganligini angla kimning davlati yuqori ko'tariladi ekan u xalqqa yaxshi qonunlarni yurgizishi kerak kimiki xalqqa hokimiyat yurgizsa qiliqi ko'rkam mijazi tamkin bo'lishi lozim kimning xalq ichida gapi oqir ekan uning tili so'zi shirin o'zi muloyim bo'lishi lozim davlat degan o'zgarishchan narsa tuzaydu ham buzudu u shunchalik turaqsizki u tez keladi va tezli ketadi baxt omadga ishonma mumkin qadar yaxshilik qil bilginki baxt buguni bu yoqda bo'lsa atsila u yerda bo'ladi ay baxt tiliguchi baxt uchun mag'rurlanib ketma kelgan baxt oxiri ketib qoladi ey davlatman davomliq mushi davlating bilan turay desang yaxshilik qilib turgin sanga ulug'liq nisb bo'lib baglikka erishsang beshing oqarg'icha o'zingni kichik tut hojib yana mundoq dedi endi sen qayt xushol yashag'in chunki baxt kamirini bog'lading sen xizmat qilish pursti uchun ancha oldirma vaqti kelganda yepiq ishik o'zi echiladi bilimli kishining bu so'zi yaxshi aytilgan bilimlikning so'ziga baxsang u go'yo tovar durdunga o'xshaydi qandoqliki ishga oldirsang uzunga so'ziladi kechikidi oldirib qilingan ishlar o'kinishlik bo'ladi ishning vaqtini kutish oldirmaslik lazım. ey dona hamma ish o'z vaqtida bo'ldi oy to'ldining hojibga javobi oy to'ldi hojibning barliq so'zlarini angladi va mundoq dedi toqat qilib o'zimni tutib olay hojib men bilan ko'rishdi va so'zimni angladi nima qilish kerakligini va vaqtni o'zi belgilasin hojib qaysi vaqtda meni xohlasa shu zamon shu kuni kelay dedi oy to'ldi turib u yerdan chiqdi kelib uyga kirdi va to'nini yashdi hojib ko'rdiki oy to'ldining mijaz qo'lqi boshqa kishilarnikidan o'zgacha alohida ekan u men bundoq aqlliq bilimlik xalqni boshlaydigan kishini ko'rmagan edim dedi bundoq kishilar noayti qis bo'ladi qiz narsalar qimmatligi uchun qizning ismimi qiz bo'lgan nimaki qiz bo'lsa u qimmatlik bo'ladi qimmatlik narsaga ko'p mushaqqat chekmagicha erishgili bo'lmaydi bundoq kishilar aligi lozim aligi lozim narsa algimi lozim fazilat egasi hammaga foyda yetkazadi kishi fazilati bilan orzu tilikiga yetadi fursti keldi hojib alikka so'z ichib oy oytoldining mijoz xulqi va taxtini bildirdi uning mijoz xulqi odatini so'zlab berdi farositiga munosib bilimlarini sanab berdi alikning hojibqi javobi alik ongladi va dedi kaltur qani u qayerda turdi uni bir ko'ray man izimni besib mamlakat ishlarini qiladigan mushundoq bir kishini izlagan edim borliq tilakimga erishdim yana bir orzuyim shuki mushundoq bir kishiga muhtojman ay jasur qahramon yur berib uni chaqir huzurimda uni manga ko'rsat hojib o'rnidan turdi ishikka chiqib bir o'g'ilni yugurtib xabar yetkazdi bu bola yugurdida so'zni yetkazdi oy to'ldi o'rnidan turib so'yingan holda to'nini kaydi u etini mindi darvozaga yetib keldi hojib oldiga chiqib ichkiriga boshladi hojib uni qadrlab to'rdin o'rin badi qara oy to'ldimu adab bilan o'ltirdi hojib aligning g'o'zoriga kirdi o'ri turib aligdin iltimos qildi aligning hojibga javobi alig aytdi chaqir qishimga kirsin man uni ko'ray uni meni ko'rsin hojib chiqdi va ey oy to'ldi tur əlik qozorığı bax, bəxt kəmiri sana bağlandı, dedi.